بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو ikiwa ni شرنا سابا mwezi ربيع الأول mwaka wa 1443 katika darsa kitabu ahadithu al-akhlaq لفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى tuendelea na mlango wa pili birrul walidaini تلفكيا قول المصنف حفظه الله قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد رواه الترمذي Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuonyesha haki kubwa aliyonayo mzazi nasema radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala ipo katika radhi ya mzazi na ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala pia zipo katika ghadhabu ya mzazi bimaana mzazi akikuridhia kwa yale ya kheri na mema unaoyafanya basi Allah subhanahu wa ta'ala pia atakuridhia na mzazi ukimkasirisha kwa uovu unaomfanyia basi pia jua kuwa الله سبحانه وتعالى من قسركية والعياذ بالله قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله هذا الحديث نظير الحديث الذي قبله هي إيه حديث ينفان إلى حديث ambayo tulitangulia وكن يومك kuisoma ففيه الجمع بين حق الله سبحانه وحق الوالدين هابا kumekusanywa baina ya haki ya Allah na haki ya wazazi wawili wa anna ridha Allah tabaraka wa taala fi ridha alwalidain wa sakhatahu tabaraka wa taala fi sakhati alwalidain na kuwa radhi za Allah subhanahu wa ta'ala zipo katika kukuridhia wewe wazazi wako na hasira za Allah subhanahu wa ta'ala zipo katika kukasirikiwa wewe na wazazi wako بمعنى أن من أرضى والديه فقد أرضى الله معنى يولي أمباي amewaridhisha wazazi wake basi amemridhisha Allah subhanahu wa ta'ala waman askhatahuma faqad askhata Allah na anayewakasirisha wazazi wawili basi huyo amemkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala فالوالد يطلب رضاه ويبتعد عن سخطه kwa hivyo mzazi mtoto anachokitafuta kwake yeye ni radhi na mzazi huyu mtoto anachotakikana ajiepushe nacho ni kumuudhi yule mzazi wake ikawa ni sababu ya kumkasirisha wala yani hadha an yutaa idha amara bilma'siyah lakini ifahamike kuwa haimaanishi maneno haya kuwa hata akiamrisha maasiya pia umtii mzazi katika hilo la usimtii katika yale maasiya pamoja na kuwa usimuasi mzazi wako kwa kuwa alikuamrisha maasi sasa ukaanza kumfanyia uovu la فالله عز وجل يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا هنا huku wafanya bidii katika kukuamrisha wewe na kukusukuma katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika hilo siwatii lakini utangamane na wao katika huu ulimwengu kwa uzuri na wema pamoja na kwa yule mzazi ni mushrik lakini utangamane naye kwa wema lakini maa hadha alhali المسلم مطلوب منه أن يحصل رضا والديه بمصاحبتهما بالمعروف وبالأخلاق الفاضلة والإحسان والكلام الجميل مع الامتناع عن فعل المعصية التي يدعوانه إليها lakini atakayeeleweke katika hali kama hii muislamu كنا au kinachotakikana kutoka kwake yeye ni kuipata radhi ya wazazi wake kwa kusuhubiana na wao na kutangamana na wao kwa wema na kuamiliana na wao na tabia njema kuwafanyia uzuri kuzungumza na wao maneno mazuri pamoja na kujizuia kutokamana na maasiya ambayo wazazi wake wamemwamrisha kuyafanya sifanye maasiya lakini tangamana na wao kwa wema na hili ni jambo قال وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قال قلت ثم من قال أمك قال قلت ثم من قال أمك قال قلت ثم من قال ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب رواه أبو داود قال الشيخ حفظه الله تعالى في هذا الحديث ترغيب في بر الأم katika hii hadithi twahimizwa na kupendezewa kumfanyia wema mzazi mama wahathun alayhi mahimizo makubwa وبيان وبيان للحق الخاص الذي جعله الله تعالى للأم مزيدا على الأب كذلك أبتبين شيوا حق خاصة أما الله أمي جعليك ماما juu ya mzazi baba لأنه جعل للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر mtume sallallahu alaihi wasallam hapa amejalia kwa mzazi mama mara ya tatu katika ule wema juu ya mzazi baba وهذا يدل على أن للأم مزيد خصوصية في البر وأحقية به نهيني دليل يوازك وماما أنا زيادة كتك خصوصية ya kufanyiwa wema ana haki zaidi mara tatu juu ya baba na hii yaonyesha namna gani Uislamu umemnyanyua mwanamke mpaka katika hili na kuitambua haki yake na kuitambua kazi yake kubwa anayoifanya katika mshtamaa akapewa haki mama mara tatu juu ya baba na hii haijamaanisha kuwa mtu amfanyie uovu baba yake ha hii yamaanisha kuwa aliyembora zaidi katika kufanyiwa wema mwanzo kabisa ni mama kisha afuata baba kisha kila anayekuwa karibu na wewe zaidi katika familia yako bimaana ndugu zako ami zako wajomba zako kila anapokuwa karibu zaidi yeye ndiye anayefuata katika kustahiki zaidi kufanyiwa wema kwa mama akapewa hususia zaidi ya kufanyiwa wema na haki zaidi kwa nini لأن المعاناة والمكابدة والجهد الذي حصل للأم في وجود الولد لم يحصل للأب ولا لغيره مثله سبب إلي التاب أليبات مزازي ماما mpaka kupatikana kwa متوتو هاكونا hakuna لا بابا ولا wala إلى ile tabu ashapata فهذا الصحابي رضي الله عنه سأل عن الأحقية والأولوية في البر هو صحابة أوليزا قصوري ألين حق زيد عن بين أولى زيد كفني وبيما من أبر أي من أولى الناس وأحقهم ببر وإحسان لناني أولى كتكواتو لناني ألين حق زيدي kufanyiwa wema na mimi ule wema wangu nimfikishie nani ana haki zaidi wa muraatu al ah, alawlawiyata fi al'amali babun sharifun min alilm hili jambo la kujua kipi ni aula zaidi kitangulizwe katika amali ni ni mlango wa ilmu mtukufu sana muhimu sana إذا لم يوفق إليه العبد فربما ينشغل في أمور أقل من غيرها mja asipowafikishwa katika kufahamu mlango huu wa ilmu aweza kujishughulisha na mambo mengine ambayo ni chini ya yale ambayo lau kama angejishughulisha nayo angelikuwa ni bora zaidi kwake ويدع أمورا عظاما مهمة أجل مما هو منشغل به kawacha mambo muhimu zaidi kuliko yale aliyojishughulisha nayo bimaana yaweza kuwa yote ni mema lakini hili likawa liko juu zaidi kuliko hili kwa mfano chukulia katika hii misikiti ambayo sisi tuswali ndani yake mtu akaona kuwa msikiti kidogo rangi yake atakaipakwe pale kidogo kuna vumbi vumbi kumechafuka wacha mimi mmeamua nifanye kheri ya kupaka rangi msikiti mzima ndani na nje mfano mashallah kaanza kupaka rangi paka kamaliza na pale pale ndani ya msikiti kwa mfano kulikuwa kuhitajika mwalimu wasomeshe watu Qur'an ahitaji kusimamiwa kulipwa labda pengine mwezi ule yule anayemlipa hakuweza hivi katika amali hizi mbili zote mwaziona ni amali za khairi sio ni khairi mtu kuweka msikiti katika hali nzuri fi buyutin adhina Allahu an turfa katika inayoingia kwenye hii an turfa wa yudhkara fiha ismu ni kule kuweka msikiti katika hali nzuri na usafi kwa huyo aweka msikiti hali nzuri lakini pale kuna mwalimu wasomesha Qur'an lakini hana wa kumsimamia mwezi ule angalau apate kile ambacho atakitumia nyumbani aendelee kusomesha ilikuwa ipi ni aula kwa mfano katika haya mawili mtu afanye naam ilikuwa msimamia yule mwalimu ni aula zaidi haimaanishi kuwa kule kupaka rangi ule msikiti na kuutengeneza si kheri la ni kheri kubwa sana lakini hii ni kubwa kubwa zaidi kwa sababu watu waweza kuswali hata kama ile rangi imechafuka lakini yule mwalimu akiwa hawezi kusomesha Qur'an pale kwa sababu ana ana jukumu la kusimamia riziki ya watoto wake kuda amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala wewe ni sababu ya kutafuta riziki atakwenda nje kutafuta riziki sababu pale hatopata kwa akiondoka kutakosekana maslahi ya nini ya ile Qur'an kusomeshwa katika ule msikiti kwa aula zaidi atatangulizwa huyo lakini waweza kumwona mtu ambaye hajui fiqh ya au kuwa hii ndiyo aulawia kutangulizwa hii juu ya nyingine aweza kutanguliza lile ambalo yeye waliona kuwa lina ubora pamoja na kuwa ni kheri hapa tuzungumzia kheri mbili eh? lakini moja ni bora kuliko nyingine ili jambo muhimu sana muislamu kulifahamu sababu aweza kushughulishwa na jambo ambalo lingine ni bora zaidi kujishughulisha nalo akawa atakosa ile kheri kubwa kubwa zaidi ama kwa mfano katika sadaka sadaqa ambayo mara moja ukiifanya inaishia pale pale na sadaqa ambayo ni jaria bila shaka ipi itakuwa kutangulizwa sadaqa jaria amejitolea yeye atapika chakula awalishe watu msikitini gharama ngapi bwana aambiwa laki moja unusu sawa hizi hapa nenda pika mabirigedi kadhaa watu wale ni khairi khairi khairi lakini laki moja unusu ile ile aweza kwenda mahali akachimba kisima watu wahitaji maji kweli kweli mtaa fulani mpaka tanki aweke na mashine na kila kitu kwa mfano yaje hiyo laki moja na hamsini sasa katika hizi mbili alikuwa atangulize ipi bila shaka atangulize kisima kwa sababu pale kuna nini kuna sadaka yenye kuendelea pamoja na kuwa hili la kwanza pia ilikuwa nini ni kheri ni kheri na ni kheri nafikiri mmeeleweka طيب قال وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بر الأم ثلاث مرات متوم سلام hapa ametaja كن فني ويما ماما مرتات والصحابي يعيد السؤال من أبر طلبا لمعرفة المزيد ممن لهم الأولية في البر هو صحابة كريري لسؤالك ونيني أنا شكتاك نكجوا زيدي kuwa baada ya huyu nani baada ya huyu nani ili awajue wale wa mwanzo katika wale anaostahiki kuwafanyia wema وفي kulli ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم قال في المرة الرابعة أباك kila mara amjibu mama yako mama yako mama alipofika ya nne ndio akamwambia nani baba yako fi hadha التأكيد على عظم مقام الأم وأحقيتها بالبر katika hii kuna kutilia mkazo juu ya cheo kikubwa cha mzazi mama na kuwa yeye ndiye ana haki zaidi ya kufanyiwa wema ولهذا فالآيات التي فيها الوصية بالوالدين tudhkaru fiha kulliha muanatul ummi ukiangalia zile aya ambazo zazungumzia kuwafanyia wema wazazi zote utakuta zazungumzia yale mambo mazito aliyoyakuta yule mama ule uzito anaopata yule mama katika lile jambo la uzazi qala wala tudhkaru muanatul ab na pale hakutajwi ile tabu anayoipata baba pamoja na kuwa baba pia ana juhudi zake yeye ndiye anayesimamia familia anayefanya kazi akaleta chakula nyumbani lakini anayetajwa nani ni mama لأن المعاناة التي حصلت للأم في وجود الولد لم يكن مثلها ولا قريب منها للأب sababu ile tabu aliyoipata yule mama mpaka kupatikana yule mtoto kama hilo halijapatikana mfano wake hata kukaribia kwa nani kwa mzazi baba كقوله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا أبا الله أتوسيا na kutuamrisha kuwafanyia wema wazazi wawili kisha akasema hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha mona ile tabu aliyoipata mama hapa ndio ikatajwa kuwa mama amembeba yule mtoto kwa dhiki kwa tabu na kumzaa pia akamzaa kwa dhiki na tabu wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra mbeba na kuna kunyonyesha sasa kataja miezi 30 وقوله سبحانه وقوله سبحانه ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين hapa kukatajwa ule ujauzito na dhiki juu ya dhiki anayoipata yule mzazi mama na hili utakuja kulifahamu ukishaoa ukawa na mke akawa mjamzito na ile tabu ukaiona kama hutia akili katika hilo basi wewe huna akili ile tabu na umwona mkewe anaoipata ikukumbushe wewe kuwa mama yako pia alipata tabu hii hii katika kukubeba wewe tabu kisha katika kujifungua pale ni hali mbili imma uhai au mauti ile hali anayoipata mke mwanamke anayoipata katika kujifungua haieleweki kuwa atatoka salama ama ataondoka na wangapi katika wazazi ambao wakati wa kujifungua ndio ikawa siku zao za mwisho kaondoka duniani kwa ajili ya yule yale yanayompata katika uzazi hali nzito kwa yule mama haya yote ayapata kisha baada ya hapo haijaishia hapo anakumnyonyesha sasa yule mtoto akesha siku ngapi yule mtoto akiwa mgonjwa alia nini miaka mpaka aje kuwa mtoto sasa iwaweza kujimudu mwenyewe miaka kisha baada ya yote hayo jaza yake ni jeuri umeonaje mtu kama huyo lau kama wewe tu jeuri wewe kazini pale unapofanya kazi ukamfanyia mtu wema kesho akaja akakufanyia ubaya nafikiri waweza kumpiga na kumfuta kazi umfukuze nini waonaje wewe yule aliyekufanyia wema wakati wewe huna uwezalo alikuwa yaweza kutia katika mfuko akakudia mbali kutupa lakini Allah amejalia rahma katika moyo wake akakudea mpaka ukafikia sasa hivi umekuwa mtu mzima mtu mzima bwana ameoa ana familia yake mama yake au babake hata kumtizama hamtizami wala atakujua mtu kuna watu waweza kupiga mwezi miezi miwili hata simu wacha kwenda hata simu kuulizia wazazi wake vipi hali zenu huko haulizi watajipanga bwana e, na ikiwa amesoma mashallah amefika mpaka chuo kikuu azungumza kwa pua I have my own family sio to take care of ajiona amefika mbali mjuaji familia yangu bwana sasa yule mamako si familia yako ah huyo bibi yako ni jukumu lako kweli kumsimamia ni jukumu lako lakini sikupelekee jukumu hili ukasahau jukumu kubwa zaidi la kumwangalia nani mama yako mzazi na baba yako huko nyuma umeacha mzigo mkubwa zaidi hata akiwa ana uwezo usiseme kuwa babangu tajiri bwana mamangu ana uwezo usiangalie hilo wewe fanya ile kheri na ihsan ifanye yule mzazi hupata furaha kubwa sana katika moyo wake kwa usipige usimpigie mzazi wako mahesabu ah mzazi hata nikimfanyia kitu kwani atakiona kile naam yokiona wacha kumfanyia kitu kikubwa ukanunua mihogo barabarani mihogo yauzwa ya kukaanga yale ukaenda kwa mzazi wako ambaye nakuletea zawadi haidharau zawadi yako kwa sababu kinachoangaliwa si ile zawadi anachokiangalia ni kuwa mwanangu leo anikumbuka amekumbuka kuwa na mzazi wake akaja akanifanyia ile furaha anaoipata ajabu huwezi kujua ile furaha ikawa ni sababu ya Allah kukurehemu ukapata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala kuna watu wapata shida kila ukiona walalamika tu <laughs> bado taramba mchanga maadamu mzazi wako hayuko radhi na wewe utapata tabu waweza kuwa katika dunia una kila kitu lakini huna raha dhiki katika moyo wako na waulizeni walio na alaka nzuri na wazazi wao namna wanavyoishi na raha katika maisha yao kila jambo lao limenyoka kabisa si lazima uwe tajiri bwana yatosheleza ule utulivu unaopata katika moyo wako alhamdulillah neema wewe unaje bwana kwa hiyo chunga wallahi chunga iko siku ule mlango utakuja kufungika ikiwa mzazi wako yuko hai alhamdulillah una wakati sasa isije ikafika ile siku watafuta uko wapi ah bwana unajua babako ameanguka bwana ameanguka wapi ameanguka chooni unajua kwa mtu mzima kuteleza ameanguka basi pole bwana tukupata nzia amefariki sasa ndio akumbuka miezi kumi sijaenda ili sijamfanyia ona kuna wengine hulia hulia hulia mpaka pale kwenye kaburi atamani kaya lale nayo yule mzee yenda kumlaza pale chini lakini wakati ushafanya nini ushakwisha usingoje au wangoja mzazi wako mama ujeambiwe sasa yule mama amefariki bwana ah eh amefariki sasa ndio utakumbuka yale yote mapungufu uliyokuwa nayo wallahi utakumbuka yote na ndio utajua kumbe mzazi wako alikuwa ni muhimu sana ule ni mlango bana wa pepo uangalie na uchunge makini mpaka utakapoondoka duniani awe aondoka duniani akiwa nini akiwa radhi na wewe si kazi kubwa chunga siku moja hapa niliyezungumza mazungumzo kama haya nikawauliza au nikawapa kazi na leo nawapa tena kila mmoja katika nyinyi ambaye mzazi wake yuko hai awe baba na mama awe mama awe baba peke yake almuhimu hebu nenda kamuulize hivi wewe uko radhi na mimi nataka uzungumze ndani ya moyo wako ulicho nacho uko radhi na mimi nilivyo ninavyoamiliana na wewe muulize mzazi wako kisha msikie jawabu lake ikiwa yuko radhi na wewe alhamdulillah hii ni khairi ikiwa hayuko radhi na wewe basi ndugu yangu jirekebishe utapata tabu sana wallahi utapata dhiki ujeiona chunga sana na nina hakika kuna watu leo wakienda wakiuliza najua wengine hawatouliza kama asilimia themanini hapa hawatouliza sababu wajijua ile hali yao walionao na muamala wao na wazazi wao ukimuuliza mwanzo kuna wengine ukimuuliza atashtuka sana do pia kumbe huyu yuwajua kama mimi muhimu eh sasa mimi sizungumzii watu wa kawaida nazungumzia tulab alilm ukija kwa wao watu wa kawaida ndio sielewi kabisa kuna wengine kabisa na kuna wengine katika hao awamu ni bora bora wallahi kuliko baadhi ya tulab alilm kwa hivyo usiongoje mzazi wako angalia usiongoje mzazi wako akwambie nina shida ndio uende ukamtizame wewe wajua ukimwangalia tu mzazi wako ukiingia tu kwake wajua hapa kuna mambo fulani hayaka hayako sawa usimngoje akwambie hawezi mzazi kukupa dhiki hata siku moja mzazi kikweli anavyompenda mtoto wake hataki mtoto ana dhiki ah inshallah aogana maji hata sabuni hana pale nyumbani ukija atatabasamu atacheka na nini wewe ukipata tabu yuko radhi kukutanguliza wewe mbele yeye njaa we ule kisha waja kuwa mkubwa ushakuwa na nguvu zako sasa mzazi wako amekuwa si chochote mbele yako hili jambo kila mmoja wetu ana jawabu lake lakini leo ukirudi nyumbani au kama uko nyumbani piga simu muulize mzazi wako hivi nikuulize uko radhi na mimi kweli vijana pale darasani ndio hapa kazi hiyo hakuna hata mmoja alinijibu mwajua waocheka wewe alafu kimwambia kwambia sema uko radhi sema uko radhi waacha uongo nenda kaulize kikweli we hapa wajenga akhira yako wajenga akhira yako kaulize kikweli hata kama mkorofi mzazi wako muulize hasa kama ni yeye ndio mkorofi wewe usiwe mkorofi lazima wewe uwe mwema na vile unavyoamiliana na mzazi wako na kuhakikishia utapata wema ule kwa watoto wako na vile unavyoamiliana kwa uovu na mzazi wako usiende mbali bwana Allah atakulipa utaona we, hapa hapa utapata mtoto wewe useme afadhali kungezaliwa nusu mkate tukala kuliko binadamu huyu kweli na matukio mengi sana nishawahi kuwaeleza hapa ambayo yametokea kikweli kwa watu ambao walikuwa si wema kwa wazazi wao mtu achunge sana wallahi chunga sana kama mzazi wako hukwenda kumuona siku hiyo basi angalau mpigie simu mjulie hali mara ngapi kila siku <laughs> si siku moja kila siku hata kama huna la kusema salamu alaykum mama hamjambo ilikuwa nakuuliza tu salama huko eh salamu alaykum salam umeweza kwenda kila siku nenda kwa mzazi wako hujui lini ule mlango utafungwa ndugu yangu wallahi tutajuta siku ule mlango utafungwa utajuta wallahi sasa nafaa niende mara ngapi kwa wewe jiulize watoto wako wakishakuwa wakubwa watamani waje mara ngapi kwako kisha jawabu unalo mwenyewe mzazi bwana mwezi bwana kupita mwezi mtu amjulii kisha akipiga simu leo vipi huko nilikuwa nataka unitumie mapeni yeye akiwa na shida ndio yapiga kwa mzazi tena piga simu ana shida huyo si kuwa iwapiga kujulia hali za watu a kwa jamani tuchungeni sana katika swala hilo وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين kuna faida nzuri hapo Sheikh ameitaja walau taamala almar'u fil ayatayn as-sabiqatayn laraa fihima tanbihan lihadha almaana lau kama mtu atataamali kwa makini hizi aya mbili tuliotangulia kuzisoma hapa ataona ndani yake kuna tambihi ya haya maana yaliyoko katika hii hadithi لأن الأمة حصل لها ثلاثة أمور عظيمة لم تحصل للأب ماما amepata mambo mazito makubwa matatu ambayo baba kuyapata الأمر الأول الحمل وثقله ujauzito na uzito wake baba abebi ujauzito abebi anayebeba ni mama mama ndio anayembeba mtoto katika tumbo lake ajua uzito wake والامر الثاني الوضع وشدته kule kujifungua sasa na shida na dhiki anayoipata katika hali kama ile na uzito sana lau kama uta, utaambiwa ni wewe sasa usikie uchungule ugawiwe tu kama kuna sindano fulani hivi ukidungwa wasikie ule uchungu kuna watu watakana wawekwe wadungwe zile sindano yani atiwe sindano hivi fulani awe wasikia uchungu kama ule anaosikia mzazi wakati anapojifungua sijui tungekuaje kisha ukienda ukishtakiwe na mzazi wako kuwa fulani huyu ani, aniudhi anifanyie hivi waitwa kuja hapa pigwa hiyo sindano kisha usikie kidogo alisikia vipi huko ungefanya heshima wewe ungejua kama kweli yule mama apata tabu ni uchungu hauelezeki ule uchungu anaopata katika kujifungua mwanamke wallahi auelezeki uchungu sana mzito sana huyu mama ameupata baba akupata baba alikuwa nje na kelele zikizidi jifanye ndachooni chuoni chuoni kidogo kumbe hataki kusikizike atakasikie mtoto shazaliwa basi yule pale ndio yuaje pale basi lakini ile kelele ile alikuwa hataki kuisikia kuna mmoja ananiambia hivyo anaambia da watoto wangu wote walizaliwa nikimbia chooni asema wazi nilijitafutia haja watoto wote walizaliwa nilijitafutia haja nikakimbia kwa namna anavyomwona yule mke anavyopata tabu والامر الثالث الرضاعه ومعاناتها kule kunyonyesha sasa sasa miaka miwili mtoto hulia usiku aweza kuamka mama zaidi ya mara kumi amka kwa ajili mtoto na yule mtoto asubuhi ataamka mchana pia hawezi kulala kwa sababu kuna nini mtoto ataka kuangaliwa yani huwa wakati mwingine wapata tabu hawa akina mama mpaka akifika wakati akifunga macho hivi yalalapo hapo kwa namna alivyochoka miaka hiyo yuenda na yetu yule mtoto ah huwa washangaa alafu ikiwa kubwa le jitu jabari subhanallah wajua mtu jabari sana alafu ni muovu na ndio maana Isa alayhi salatu wasallam lam yaj'alni jabbaran shaqiya sasa mtu ambaye ni muovu kwa mzazi wake ni jabari bwana muovu sana tena mwana wa kuangamia yani muovu kupita mipaka sababu hajui kulipa wema kwa ule wema sababu wewe wema unaofanya kwa mzazi wako wallahi huwezi kufikia ile tabu aliyopata mzazi hata ukaufanya wema gani pia huwezi kumlipa fanya yatosheleza kwa yeye ndio sababu wewe kwa wapi kwa hapa duniani فهذه الأمور الكبيرة العظيمة الثلاثة قد حصلت للأم دون الأب آمم مكوبة متاتو أم يبت ماما بسنا باب ولهذا كان لها ثلاث أمثال ما للأب من البر كما هو واضح في هذا الحديث ndio maana akapewa mara tatu ya wema ambao baba iwapewa mara tatu yake kwa nini kwa sababu ya haya yaliyompata yeye amekubeba amekunyonyea amejifungua akapata uchungu na akakunyonyesha mambo matatu kwa haya matatu basi akapoea mara tatu في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم كتك كامل وكتك حديث يوازن حديث إنجيل ثم في الآيتين تنبيه مهم للغاية تعين على تحقيق البر كيش كتك إزي أمبيلي آية كنا تنبيه مهم سانا مبايو زسيدية لو كما أنت تزنغتية سيدية كتك كوهكيكي جنب لكم فنيا ويما mzazi wake hata زوم kuzungumzia إن شاء الله تعالى أنا وكاتب umesonga sana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وبارك بارك الله فيك